Mimi naitwa Joet, ni voice coach, mwalimu wa sauti, na hapa nazungumza na Wasafi FM kufuatana na hii mada ya leo. Uh, kwanza hili swala la kufanana kwa sauti ama kufanana kwa uimbaji ni kitu ambacho kinatokea sana sana sana kwenye mambo ya kwenye hii eh, Bongo Flava, vile vile hata bara la Afrika inatokea sana hichi kitu. Now the thing is kwamba kila mtu ana sauti tofauti, hakuna watu ambao wamefanana sauti. Na sababu kwa nini tuna sauti zetu ziko tofauti ni hichi kifuu, yani hichi kichwa hichi Um, kila mtu ina shape tofauti, kwa hiyo sauti ina resonate tofauti, na kitakachotokea ni kwamba utakuwa na sauti tofauti. Kwa hiyo kila mtu yuko tofauti. Watu ambao wamefanana wanakuwa kwa kawaida labda mapacha, mapacha watafanana lakini sio kivo Unajua pacha anaweza kuwepo, lakini utaona kwamba kuna pacha, lakini kuna vitu ambavyo yuko tofauti even in size, na kichwa kitakuwa lazima kutakuwa na kitu ambacho hakija hakijafanana na mwenzake. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho um, ambacho kipo. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba hata pacha sauti kutakuwa na tofauti, labda watu wa nje wanaweza si notice, lakini kwenye familia mtu atakuwa anajua kwamba huyu ni fulani, huyu ni fulani kutokana na sauti tu. Kwa hiyo kila mtu ni kwamba yuko tofauti kwa swala la sauti. Sasa tuingie kwenye kuimba. Sasa kwenye kuimba ni kwamba kuna kitu kinaitwa speech level posture. Kwa hiyo sauti ile ambayo unaongelea Eh, ndio haki yake iwe ndio hiyo sauti ya kuimbia. Sasa kinachotokea ni kwamba with training, yani specific training kama you know, um, speech level singing ambayo ina connect sauti kutoka chest, middle, head voice kwamba sauti inaunganika inakuwa sauti moja, kwa hiyo haina disconnections, haina chochote. Na naweza kukuonyesha uh, mfano um, kwenye piano chest, middle, head voice. Yani yote ile nataka iungane iwe sauti moja. Kwa hiyo jambo linalotokea ni kwamba kama mtu huna training, ndio unakuta watu wanakwenda tu studio wanafanya recording na nini, kwa hiyo anakuwa na range ambayo iko limited. Kwa hiyo kitu ambacho anaweza kufanya ni kugeza either trend fulani ya uimbaji au mwimbaji fulani. Kwa hiyo anakuwa anaimba, lakini sio sauti ile yenyewe. Mi mara nyingi mtu anaweza akanitumia sauti nikamwambia, hii, hii sauti naimba hii sio sauti yako, ni kitu affected. It's an affected tone, ni tone ambayo sio ya kwako, unaifanyisha. Sijui unanielewa? Na kitu kama hicho kina limitation sana. Kwa hiyo sauti yako utakuta unaimba, huyu ana sound kama yule kama yule kama yule. Kwa hiyo kunakuwa hakuna ile identity, vocal identity kwamba huyu ni fulani, hiyo hakuna kwa sababu ya hilo tatizo. Na kitu ambacho kimeleta kimeleta hichi kitu uh, uh, to the fore I might say, kimeleta eh, hichi uh, kitu kimekuja kuwa kitu kikubwa, yani hii problem, hili tatizo ni kwa sababu ya the invention of autotune. Kwa hiyo autotune ilipokuwa invented um, matokeo yake ni kwamba watu wamekuwa wana wanaweza kufix sauti kwenye nani, wanaweza kufix sauti kwenye kwenye kompyuta. Kwa unakuta hata kama mtu ana, ana very weak tone anaweza kujiimbia imbia pale kwenye kompyuta nini, wanaipump up inakuwa imekaa sawa, lakini kiuhalisia kuingia stage kuimba hawezi. So um, ili kuimarisha sauti ikae imenyoka iwe kabisa authentic, kwamba ukisikilizwa wewe unajulikana, huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani. Inataka training. Short of training kidogo inakuwa ni matatizo. Okay, um, now sauti inaweza kuwa eh, kuna swali hapa la, la uh, rather swala la e, similar ni kitu gani, identical ni kitu gani. Similar ni kama e, yani, um, unafananisha, unaweza kumfananisha fulani na fulani. Um, identical ni kama copy copy, fulani ana sound kabisa kama mtu fulani, ushanaelewa? Kwa hiyo ndio, kwa hizo terms mbili, hiyo ndio kitu ambacho kina kina E, ndio how to make up the difference. The similar is ni kitu ambacho ah, huyu anafanana na lakini identical, huyu ni kabisa copy copy copy kama mtu mwingine okay. Um, <clears throat> na unajua vipi kama e, mtu anaimba yuko similar ama yuko identical? Obviously kama e, e, you know, ni kitu ambacho unasikia, ukisikia unajua tu kwamba hichi kitu ah, kuna similarity kidogo na sound kama mtu fulani eh, au unaweza ukasema ah, huyu you are sound kabisa kama fulani you know. Kwa hiyo it's one or the other okay. Na kitu kingine ambacho hapa nataka kukava um, kwenye swala la tofauti ya kusample uh, copy cover eh? mwimbo, yani kama wimbo una, una, una kusample maana yake nini? eh, kukopi maanake nini na what's a cover. So pretty much naweza nikasema kwamba a sample of a song ni ile unaenda kuchukua labda kipande, unanielewa, una insert kwenye, kwenye track yako. Unajua kuna, kuna nyimbo ambazo zina vipande fulani ama vina vionjo fulani hivi, unaweza kusample ile ukatumia kwenye nyimbo yako, that's sampling. umenelewa? Au unaweza ukaimba nyimbo ambayo sio ile ya original, ni tofauti, lakini ni kwamba umesample muundo wa ile nyimbo. Umenielewa eh? Maneno ni tofauti kwa mfano, lakini ume, umekuwa kama umesample. Um, alafu kuna ile kucover a song, so kunakuwa na nyimbo ya mtu alafu wewe unaamua kufanya cover kwamba unaimba labda unaimba in your own style lakini inakuwa ni cover. Sasa ni hivi, is it legal or not? Eh, je, hii kisheria ni sawa ama sio sawa? Ni hivi, ukienda miaka ya nyuma um, nadhani kuanzia 1950s, 1960s, you know, even into the 70s eh? miaka hiyo um, kitu ambacho kilikuwa kinatokea ni kwamba nyimbo nyingi sana ambazo ni zinajulikana mashuhuri sana hizi nyimbo, ni kwamba unakuta watu wengi wanaimba ile ile nyimbo. Kwa kuna kuaga kwa kawaida kuna kuna the original singer, halafu kuna mtu mwingine anaimba version ya ile ile mwimbo. Kwa hiyo inakuwa ni kwamba it's like um, e, unaweza ukasema wamekopi, lakini wana actually wana reinvent the song, wanaimba kwa style yao wao, lakini wimbo ni ule ule na sio sio kuvunja sheria. Kitu unahitaji ni kitu kinaitwa copyright clearance, kwamba the author, mwandishi wa ile nyimbo, the songwriter anakuwa credited na anakuwa compensated, lakini wenzetu wana system ya, ya, ya collect royalties. Kwa hiyo ni kwamba the author always gets paid. Ameimba nane kama Dolly Parton Dolly Parton ali aliimba I Will Always Love You, ndio alikuwa mtu wa kwanza, ndiye aliyeandika huo mwimbo. Alafu akaja Whitney Houston many years later akaja ku, kuimba huo mwimbo. Sasa alivyoimba eh, ya Whitney ndio ilikuwa the biggest, ilikuwa it sold millions, ile ilikuwa huge, lakini sasa Dolly ndio anapata vile vile compensation as a songwriter, anakuwa credited kwamba ndio the original writer na hivi na hivi, it's a Dolly Parton song, lakini uh, Whitney Houston kauchukua and she made it big. Kwa hiyo it's not illegal, it's legal. Ni kwamba tu unafuata the right channels ambazo ni kupata copyright clearance ya kutumia wimbo wa mtu mwingine. Okay. Um, copyright infringement is like umechukua kitu cha mtu mwingine bila idhini yake. Okay, mimi siko kwenye entertainment law but I've been in the music industry for a long time. Um, and I've, I've been involved na record labels na vitu kama hivi, kwa hiyo najua kwamba eh, certain things you don't do. So you take somebody's song halafu una, una infringe ile copyright, unaenda kufanya kama ni ya kwako, huna, huna approval, huna nini, huna copyright clearance, nothing, unafanya tu vitu. Ndio maana hata in recent years, hii miaka ya juzi juzi hapa, unakuta kuna kuna makesi makubwa makubwa kuhusu fulani kamwibia fulani, umenelewa? I think uta, ukiangalia eh, kunazo very recent cases za watu ambao wame wameiba nyimbo za watu, wametumia, wamefanya nini, kumekuwa na kesi. Swala la Zawadi na Zuchu, kuna hii nyimbo wameimba hii ambayo ni basically hii imenitumia nikaisikiliza, nikasema immediately, nikasema huu mwimbo huu, hii ni ya zamani, na hii kuna mtu aliimba wimbo, sio sio na neno hii ni, hii ni ya mtu. So nikaja kudig nikakuta kwamba kuna kuna mwanamke anaitwa Sophia George aliimba huu wimbo Girly Girly mwaka gani? 1986. Unanielewa? 1986 kaimba huu wimbo na uliingia kwenye Top of the Pops, ulifika namba saba Top of the Pops, halafu ulikuwa namba moja um, in Jamaica for 11 weeks. Wiki 11 ilikaa namba moja Jamaica. Sasa hii hit ya huyu dada ilikuwa ni ile wanasema one hit wonder, yaani alihit kwa mwimbo huo, wimbo huo tu. Baada ya hapo akatokomea, baada ya hapo akapotea. Kwa hiyo ni wimbo ambao ulikuwa kwenye album yake, vile vile kulikuwa na album ambayo hii hi, hi track ilikuwepo, so that's Sophie, Sophie, um, Sophia George na hii hii ndio ambayo Zuchu ameimba vitu vingine, kwa hiyo ni kama amesample, umenelewa? Um, legal or not if they got the clearance it's fine. Kama kupata clearance wanaweza kutafutwa baadaye, ndio matatizo ya vitu kama hivi um, kuna swali la wasanii wafanye nini kuepuka kuiga nyimbo za watu wengine. Sasa um, kwanza hakuna tatizo kuiga, kuiga nyimbo za watu. Hiyo sio tatizo, mradi mmekubaliana, unaweza ukafanya eh, mnaweza mfanya remixes hiyo, yani hicho kitu hakina tatizo. Tatizo ni ile mnapofanya vitu bila ku kuelewana na kukubaliana kwamba kuna moja mbili tatu inaendelea. Unajua, kwenye mziki in, mtu unataka kuwa creative, sio? Um, kuna kuna tabia moja ya kwamba watu wanakuwa na hichi kimeendelea sana kwamba kunakuwa na beat, labda kwa mfano beat moja watu kibao wameimba ile e, wametumia ile beat, inataka kuwa na creativity kidogo na sijui, lakini mimi kwenye swala la composition naonaga ni, ni bora kwenda back to basics. Na back to basics ni nini? Unasema unataka create a song, basi unachokifanya ni you have the melody, you have the nini, lakini unatumia labda, unaingia na guitar, so unafanya acoustic guitar, unatengeneza track kuanzia hapo. Ukitoka hapo unatengeneza beat. That's how I work. Mi natoka from, um, from guitar eh, to pop so na, lakini the foundation ni ile guitar. Kwa hiyo utakachokipata ni kitu ambacho huwa kinakuwa unique. Haitokani track, haitokani na beat, inatokana na ile creativity yako na hisia yako na jinsi unavyotaka kuarrange zile melody unataka kuarrange zile chords ziwe vipi, zipande, zishuke, zibadilike. Kwa hiyo gitaa inakufuata wewe. Kutokana na hicho sasa ndio mnakuja kutengeneza ile beat. That's basically how I would work it. Lakini uh, watu wanafanya vitu jinsi tofauti tofauti siku hizi. Uh, lakini uh, vile vile you know, uh, I know watu wengi wana create from you know, basic kabisa, yani inakuwa ni kitu ambacho kinaanzia kwenye instrumentation, halafu ndio mnakuja kufanya mnatengeneza beat kama ni eh, kama ni pop kama ni nini. Hiyo ni njia moja ya kuavoid kutengeneza vitu vilivyofanana, lakini vile vile um, hili swala la la uimbaji pia lina linadumaza creativity. Kwa mfano, if you don't have the ability uh, huna uwezo wa ku wa kuexpress ama kuonyesha hisia yako katika kile kitu ambacho unakitengeneza. E, kinachokulimit kinakuwa ni sauti. Kwa hiyo ile sauti yako kama haiwezi kucheza kama uh, kama chombo eh, vinginevyo na, na, huwa napenda kusema kama instrument. Kama sauti yako huwezi kuicheza kama instrument, inakulimit ile creativity yako. Kwa hiyo unakuwa unakwama, huwezi kutengeneza melody wewe kama mwimbaji. The only way unaweza ukapitia huko sauti ikaweza fanya, lazima ufanye training. Sauti ikifanya, ukifanya training inanyosha kila kitu kwenye mstari, kwamba sauti inakuwa ni moja, alafu inakuwa imepitia vitu vingi kiasi ya kwamba vile vitu vyote sasa kwenye nyimbo ukijihisia, ukiwa na hisia ya kufanya kitu unafanya kwa sababu sauti yako inakuruhusu kufanya. Lakini kama unaweza kuwa una imagine kitu, unafikiria unataka kufanya kitu fulani, lakini kinachoku kinachokukwamisha sasa ni sauti yako, huwezi kuexpress pale, ile ndio inakuwa tatizo. Kwa hiyo matokeo yake yanakuwa ni kwamba mtu anaweza kutoa mziki leo, anatoa mziki kesho, na hii inatokea sana, anatokea. Lakini kiukweli ni kitu kile kile unasikiliza yaani hakuna kitu ambacho ni kipya you know uh, almost melody ni zile zile pitch ni ile ile hakuna kitu ambacho kinabadilika kwa sababu um, how can I express this kwamba unataka ku breathe new life into a song so ile mwimbo ule wimbo unataka ku kuingiza pumzi mpya, kuipa maisha mapya, umenelewa? Kwa hiyo unataka kuwa kila creation, uh, creative process ya kutengeneza eh, ya kutengeneza ya songwriting unataka uwe na kitu kipya, kitu kina ladha mpya, kwamba mtu akisikiza album, yes, anajua hii ni sauti ya huyu mtu, lakini hizi nyimbo hazijafanana, ziko tofauti, kila kitu kina flavor yake na kila kitu unakumbuka nyimbo za namna hiyo, unakumbuka kabisa. Halafu nyimbo za hivyo e, zinakaa muda mrefu, yani zinadumu zina miaka na miaka. Ndio maana mpaka leo watu wana sample tracks za 70s, watu wana sample tracks za 80s kwa sababu zilikuwa na kitu something special, umenielewa? Kwa hiyo uh, ukitaka kama mwimbaji, ukitaka kwenda back to basics, ukitaka kuhakikisha sauti yako imekaa vizuri, umeinoa hivi vitu vinakuja. Unaweza kuwa na talent, lakini talent bila training inakulimit, unashindwa kusogea, unabakia pale pale. Kwa hiyo utakuwa miaka inaenda, unatoa, lakini hakuna kitu kipya, ni yale yale. Umeelewa? Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa ina, ina, kama inachosha. Inachotaka if you have the training if your voice has everything, unaweza kufanya kila kitu, unabadilika hapa, unabadilika pale unabadilika style, lakini unakaa ndani ya ndani ya mziki ili uweze kuelewa uh, creative process ikoje, jinsi ambavyo mimi ninavyo create music naanzia back to basics. Kwa hiyo nakwenda na acoustic guitar na vocals. Kwa hiyo mimi ninaimba na produce yote, ikishakuwa produced sasa ndio naenda kutengeneza pop version. Kwa hiyo E, nitakupa mifano miwili. Mfano wa kwanza ni track yangu um, inaitwa Got You On My Mind. Utasikia kwanza ile pop version ambayo ameimba marekani na imetengenezwa na producer marekani Los Angeles, California. Kwa hiyo uh, ukishasikia ile nakupa tu sample uh, ukishasikia ile sasa, alafu nita play original version yake ambayo nilirecord mimi. Kwa hiyo kutokana na ile original recording ya acoustic kuja kwenye pop eh, eh, process yake iko vipi ili upate ile flavor uielewe. Alafu kuna uh, utakuta kwamba hata gitaa ni lile lile ila wamebadilisha sound ya gitaa. umenelewa Kwa hiyo inapata inakuwa na beat inakuwa na nini, lakini wamebadilisha sound ya gitaa lakini gitaa ni lile lile. Vile vile nikimaliza hapo, kuna track uh, nyingine ambayo ni Twisted Over You Babe. Again, nimeandika mimi, nimeimba na acoustic guitar, nimerecord fully kila kitu tayari, halafu imekwenda sasa Marekani. Mwimbaji ni Marekani, producer ni Marekani, imefanya Los Angeles, California into a pop track. Hii track ya kwanza Ni Got You On My Mind, pop version, mwimbaji Marekani. When I can reach out and hold a star, for every time you've made me smile, I will light up the evening sky, hold the world in the palm of my hand the talk of the town, and I got you on my mind. Ooh, you're the talk of the town, and I got you on my mind. I don't give a I could dream you into my arms. Never say never, we were bound together. I know you can't touch a driving me crazy. You're driving me wild. Inayofuata ni Got You On My Mind acoustic version na vocal zangu. When I can reach out and hold a star For every time you made me smile I would light up the evening sky talk of the town, and I got you on my mind. You are the talk of the town, and I got you on my mind. I don't give a damn if you don't care. you into my arms. Never say never, we are bound together. I know you can't touch a pebble without disturbing a stone. Oh, you're the talk of the town, and I got you on my mind. You are the talk of the town, and I got you. the spring in my step just because of you. Ooh, you ought to ride me wild. I got a reason to live, just the thought of you. Ooh, you ought to ride me wild. I wanna reach for the stars, all because of you. Ooh, you ought to ride me wild. You ought to ride me crazy. Hii inayofuata ni Twisted Over You Babe, um, pop version, mwimbaji Marekani. I fell off a ladder last night, climbing up a window to you. Now I've twisted my ankle. I'm in bed with painkillers in my system. Whoa, painkillers in my system. I would crawl over. Hii inayofuata sasa ni acoustic version ya Twisted Over You Babe. Vocals ni za kwangu. I fell off a ladder last night, climbing up a window to you. And now I've twisted my ankle. I'm in bed with painkillers in my system. painkillers in my system. I would crawl over barbed wire for you. Look at the things that you make me do. I got a thing for you. I'm so twisted over you, babe. I'm not okay when it comes to you. Cause I'll be willing to lie. I'll be willing to break the law. I will jump off a cliff to impress you. I will paint the sky if you want me to. Oh, I'm so twisted over you, babe. I fell a ladder last night, cause I'm twisted, twisted over you, babe. I'll be willing to lie, I'll be willing to break the law. Cause I'm insane. I'm so twisted over you, babe. I'm not okay when it comes to you. Cause I'll be willing to lie. I'll be willing to break the law. I will jump off a cliff to impress you. I will paint the sky if you want me to. Whoa, I'm so twisted over you.